bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.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 Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirgan vaqtlarda biz Allohga qarz berishimiz kerak desa, Abu Dahdah radhiyallohu anhu hayron bo'lgan ekan, "Ya Rasululloh, biz muhtoj bo'lsak, biz faqir bo'lsak, biz muhtoj bo'lib turib Allohga qarz beramizmi?" degan vaqtida mana bu oyat nozil bo'lgan ekan. Man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudaifa lahu va lahu ajrun karim. Kimki Allohga qarz hasana beradigan bo'lsa, Alloh uni ajrini ziyoda ziyoda qilib unga qaytarib beradi va uning uchun jannat bordir degan oyat nozil bo'lgan Abu Dahda radıyallahu anhu bana bu ayetini işliyor Resulullah. Kolunuzu verin. Beni bir de bağım var. Medine'deki en namunelik hurma şu yerde böyledir. 600 de xurması var. Şunu ben Allah'a qarz verdim de gene gelirler. Fakat ailem yaşayapken şu ben barıp ailemi çakıray ummu dahdahını de gene gelirler. Şunda Medine'nin koşularda yugurip kilene gelirler. Ya ummu dahdah bağı boşatiyler bağı boşatiyler tezrak. Ha nima bo'ldi desa, bu bog'i bizga Allohga qarz berdik degan ekanlar. Shunda ayollari ham Ummu Dahda radhiyallohu anha aytgan ekanlar, "Rabahal bay, rabahal bay" juda ham katta foyda bilan kelibsiz dadasi. "Ey Abu Dahda" deb turib tezda bog'i bo'shatib qo'yishgan ekan. Fattaqulloha mastata'tum. Wasma'u va ati'u va anfiqu khayran li anfusikum. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم الله سبحانه وتعالى الله تقوى قليلا فاتقوا الله ما استطعتم طاقتين يتكلمون kuchinglar yetganicha Allohdan taqvo qiling. Mana bu oyat Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa wa antum muslimun oyati nozil bo'lganda nozil bo'lgan ekan. Haqiqiy Allohdan qo'rqinglar degan vaqtda sahobalar qo'rqib ketishgan ekan. Qanday qo'rqamiz haqiqiy degan vaqtida fattaqulloha mastata'tum oyati nozil bo'lgan ekan. Toqatingiz yetganicha. toqatingga yetganicha. Mana bu oyatni tafsirda mana bu hadis kelgan ekanki, "Iza amartukum bi amrin fa'tu min mastata'tum va nahaytukum anhu fajtanibuhu." Agar sizlarni degan ekanlar Rasululloh sallam bir ishga buyursam, buyursam bir ish qilinglar desam, shunga toqatingiz yetgancha amal qilinglar. Lekin sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, taqataq to'xtaylar. Ya'ni toqatimiz qancha degan bu tarozi bu. Allah buyurgan narsalarda, Rasul buyurgan narsalarda, ma'ruf ishlarda nima toqatimiz yetganicha. Lekin gunoh ishlarda, Alloh qaytargan kabira amallarda taqataq to'xtashlik u yerda bu gap ketmaydi. Men toqatim zinoni yarmini qilaman u, yarmini qila olmayman degan gap ketmaydi. Ya o'g'irlikni yarmini qilaman, yarmini qilmayman degan gap ketmaydi. Qaytarilgan narsada toqat degan narsa emas, taqataq to'xtaladi. Mana bu oyatni to'g'ri tushunishimiz kerak. Ba'zi birodarlarimiz noto'g'ri tushunishadiki, men toqatim shuncha. Bu toqatni Alloh subhanahu va taolo bizlarga ixtiyorni bermadi. Sahobalarning toqati qancha edi? Agar har kim o'ziga mana bu toqat o'lchovini tarozisini belgilab oladigan bo'lsa, bugun ummatni birortasini malomat qilishlikka biz haqqimiz yo'q. Hamma o'ziga bir 5 kilo yuk ko'tarib, to'g'ri toqatim shuncha yetadi. Toqat Muhammad alayhisalomdan namuna olinadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. ulardan keyin Hulafai roshidin al-mahdiyin bulardan olinadi. Ulardan keyin 10 ta jannatni bashoratini olganlardan olinadi. Undan keyin sahobalardan, badriylardan olinadi. Bay'ati Rizvon ahlidan olinadi. Makka fathidan oldingilardan olinadi. Undan keyin Makka fathidan keyingilardan olinadi. Alloh rozi buldun degan sahobalardan namuna olinadi. Ha meni kuchim shuncha desa bugun ummat nima ishlarni qilmayapti? Namoz o'qiydi, hijob kiymaydi. Aytadi, men toqatim yetmaydi. Ya bu o'lchov bizning oldimizda bo'lmaslik kerak. Sahobiyalar, ayollar qanaqa toqati bor edi? Qodisiya jangiga to'rtta o'g'lini yetalab chiqqan onani toqati qancha edi? eri ham yo'q, boshqa farzandi ham yo'q. Hammasini o'tkizdi to'rttasini. oğullarım de. Men Allohga, Rasuliga xiyonat qilmaganman. Sizlarni otangizga xiyonat qilmaganman. Faqat men sizlarga halol rizq yedirganman. Ertaga mana shu jangda sizlarni men imtihon qilaman. Yo mana bu kofirlarning shahrini fath qilasizlar yoki shahid bo'lasizlar, şunda men bergan sutunga rozi bo'laman dedi. Allahu akbar. Mana onani taqati. To'tta o'g'li bor, boshqa o'g'li yo'q uni. To'tta o'g'li jang kirib ketdi. Ona o'rgatgan nashidan o'qib kirib ketdi. Ey onajon, biz sizni sutingiz oqlaymiz. Sizni ishonchingiz oqlaymiz deb jang maydoniga kirib ketdi. To'rttasi ham shahid bo'ldi. Onaga xabar keldiki, onajon, to'tta o'g'lingiz shahid bo'ldi. Sajdaga yiqildiki, ya Rabb meni qurbonligimni qabul qiling dedi. Mana bu ayolli iymoni edi bu. Toqat shuncha edi bu. Toqat shu. Ibodatda, zohidlikda, infoqda hammasida toqat ulardan olinadi. Ular namuna bo'ladi. Biz o'zimizcha tarozi qo'ymaylik, birodalar. Buni havo deydi bu. Buni havo deydi. Ko'p aytib berganman. Yana aytib beraman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Badr kunida saf torttirdilar. Hamma saf tortdi. Saf tortilgan vaqtida jang ro'bora-ro'bora bo'lardi. Abdurrahmon ibn Af aytadilar, bu kishi muhojirlardan. 10 ta jannatni bashoratni olgan kishi. O'ng tarafimga qarasam ham yosh bola turibdi, chap tarafimga qarasam ham yosh bola turibdi. ko'nglimdan o'tdiki, hujum bo'lib qolsa bizga bu yosh bola qo'lidan nima kelardi? Bir baquvatroq odamlar bo'lganda degan narsa qalbimdan o'tdi. Shunda haligi bola ikkovsi ham ansoriylardan Maoz bitasi bitasi Muaviz aka ukalaydi bular. Bitasi 15 yosh, 16 yosh, bitasi 16 yosh bola. Oyista qulog'imga aytdi, "Amaki, siz shu Abu Jahlni taniysizmi?" hayron bo'ldim. Nima ishing bor u bilan uka? O'g'lim aytdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada ko'p azob bergan ekan. Oshkor haqorat qilgan ekan. Oshkor azob berar ekan. Shuni o'ch kun bugun dedi. Agar ro'baramdan chiqib qolsa ko'rsatib qo'ying dedi. Agar Abu Jahl meni qo'limdan najot topsa, men najot topmaganlardanman dedi. Ikkinchisi ham ayni savolni qildi, ayni javobni mendan kutdi. Men aytdim, ko'rsam sizlar ko'rsatib qo'yaman. Bir mahal Abu Jahl 20 ta atrofidagi hozir boshlar bilan otlarning ichida paydo bo'ldi. Shunda men ikkovsiga qarab aytdimki, mana bu sizlarning maqsadlaringiz. Ikkovsi deylar xuddi kamondan chiqqan o'q singan otilib ketdi aka-ukalar. Urib, urib, urib, urib 20 ta hozir boshlar hammasini tashlab qanchasini o'ldirib, Abu Jahlni joniga yetib bordi. Abu Jahlni otdan tushirdi. Bittasi shahid bo'ldi, bittasi qo'li osilib qaytib keldi. Hatto qo'li osilib qolgandi dedi. Qo'li halaqit qilganligidan oyog'ini tegib turib, shatta qo'lini tortib, qo'lini bog'lab turib yana jihodda davom ettirdi. Mana bu ham toqat birodarlar. Mana bu toqat. Abu Ayyub al-Ansari Neçi yaşta ketken var bu Talha kişinin kabul dözüp böyle. Yaşı neçi yaş böyle? 93 yaşta böyle. Vallahi alem 93 yaşında. İstanbul'da o kişinin kabrini. Avval Resulullah sallallahu şu kişinin hanedanına hicret kıyar. Bu kişi bana şu Konstantin'e kitiyapken lashkarga chiqaman dedilar. Kasal u kishi. Farzandlar aytdi, otajon siz hamma jangda ishtirok qilgansiz, qolavering jangdan orqada. Qolavering. Sizni usulingiz bor, qarib qolgansiz, mukkillab qolgansiz. Bu kishi mana bu oyatni o'qidi. Infiru khifafan va thiqala. Allohning yo'lida yengil bo'lsa ham, og'ir bo'lsa ham, qari bo'lsa ham, yosh bo'lsa ham Alloh yo'lida chiqinglar. Bu oyatni o'qib men uyda xotinlar bilan qololmayman. Bu oyatni eshitib o'qib men ayollar bilan qololmayman olmayman dedilar. meni ko'tarib bo'lsa ham olib borasizlar jang maydoniga. Va haqiqatda bugun o'kishini qabrlari Istanbulda Konstantinada men borib ziyorat qildim. Qabrlarni ziyorat qilib, "Ey Abu Ayub, sizga nima bor beyda?" dedim. Sizning otaningiz Madina bo'lsa, u yerni tashab bu yerga nimaga keldingiz? degan savolga o'zim javob berdimki, "Infiru khifafan va thiqala." Mana bu oyatga amal Mana bu toqat. Islomning avvalgi shahidi Sumayya radhiyallohu anha. Qari ayol edi bu kishi. Ammorning onalari. Ikkita qo'llaridan, ikkita oyoqlaridan to'rt tarafga tortib, qoziqqa bog'lab Abu Jahl la'natulloh alayh bu kishini jazolardi. Faqat u kishidan bir narsani talab qilardiki, Muhammad so'kasan. Muhammadni haqorat qilib yomon so'zni tilingga olasan. Va bizni ilug'laysan deganda tabballaka o'zingga ham butunga ham tupurdim. Muhammad alayhisalomni so'kishni so'kkandan ko'ra shahid bo'lganim afzal deb turib, o'sha eng nozik joylarga nayzani tiqdi bu kishi shahid bo'ldi. Islomning eng ilk shahidi bu kishi. Mana bu taqat. Taqat mana birodarlar. toqatga ham o'zimizcha tarozi qo'yamaylik birodarlar. Fattaqulloha mastata'tum wasma'u va ati'u. Alloh rasuliga quloq solib itoat qilinglar. Va anfiqu khayran li anfusikum. O'zingizlar uchun yaxshi deb bilgan narsani Allohning yo'lida infoq qilinglar. Va man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. kimda kim o'zini nafsini baxilligidan salomat qolgan bo'lsa, u najot topuvchilardandir. In tuqridulloha qardan hasana. Agar sizlar Allohga hasana, sadaqa, qarz hasana bersanglar, qarz deganda kambag'al odam olardi. Bu yerda Alloh o'zi qarz olyapti. Kimdan? Mu'minlardan. va Alloh taolo uni sizlarga ziyoda qilib beradi va sizlarning gunohlaringizni kechiradi. Alloh taolo o'zini bandalarini qilgan infoq ihsonlarini bilguvchi shakur va qilib qo'ygan gunohlariga darrobda jazolamaydigan halim bo'lgan zotdir. Va albatta <clears throat> biz aytib o'tdik muhojirlarimiz va ansorlarimiz. muhojir va ansorlarni ko'p aytganmiz, yana yangi kelgan muhojir birodarlarimiz bo'lgani uchun yana eslatib qo'yamizki, ajab emas, eslatib eslatib olinsa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى Teala fay meselesini yani ganimetli bir turi bor jangsiz osonlik bilan qo'lga kiritiladigan zohirida g'animatga o'xshagan, lekin fay hukmida bo'lgan bir hukmni Alloh taolo ana shu Banu Qurayza jangsiz taslim bo'lgandi. Ularni mollarini kimlarga berishlik haqida ta'limot berganda aytdiki, fuqaro muhojirlarga beriladi dedi. Bu fuqaro, faqir bo'lib qolgan muhojirlar shunday kishilarki, ular o'zlarini diyorlardan chiqarilgan kishilar. Va mollari ham diyorlarda qolgan. Mollardan ham ayrilishgan. Hech narsalari yo'q. Lekin moldan ham, vatandan ham, diyordan ham, hamma narsadan Allohning fazli va roziligi uchun voz kechishgan. Ularni hijrat qildirgan narsa Allohning roziligi va Allohning fazli. Bunların fakir içtimesi yok. Ve bana bu fakir muhacirler Allah ve Resulü'ye yardım veriyor kişiler. Ozu fakir, hiç narsası yok. Lekin ular Allah ve Resulü'ye nusrat veriyor, yardım veriyor kişiler. Ve ular sadık kişiler. Ozu fakir, ozu muhtaç, lekin Allah Resulü'ye yardım veriyor. sahoba muhojirlarning ko'plari hijrat qilib kelishgan vaqtlarida Madinada to Xaybar jangigacha Suffa ahli suffalarning soni 300 kishiga yetgan ekan. Bularni uyi ham yo'q, joyi ham yo'q, hech narsasi yo'q. 300 kishigacha. Xaybar 7-yilda bo'lgan, 7 yilgacha hech narsasi bo'lmagan hatta Hatto ba'zilarini faqat avratini kisip turadigan lattasi bo'lgan xolos. Hatto hijratning 5-yili Xandaq g'azvasida hammamiz bilamizki 40 kun davom etgan mana bu qattiq jangda musulmonlarga qattiq imtihon kelgan edi. Ochlik qoringa tosh bog'lashgan edi. Qorinlarga tosh bog'lashgan. Hatto Jabir ibn Abdullah aytadilarki, kesam Rasululloh sallam ranglari sarg'ayib ketibdi ochlikdan. Shunda uyga keldimda ayolimga aytdim Rasululloh sallam ahvollar ko'p og'ir. Och ekanlar. Nima nimamiz bor uyda deganda ozgina unimiz bor va kichkinagina bir ichkini bolasi bor. Bundan boshqa ishtimamiz yo'q. Ya'ni bir 3-4 kishini mehmon qilsa bo'ladi. Ichkini so'ydim deylar. xamirni qildimi, bordim Rasululloh sallallohu alayhi quloqlariga oyista aytdim yo Rasululloh. Ozgina bir ozgina bir taom tayyorlaganmiz, shuni bir yeb ketsangiz 2-3 kishi bilan kelib dedilar. Qancha taom dedilar Rasululloh sallallohu alayhi Ha bir kichkinagina ichkicha va ozgina undan qilingan xamir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, xamirga ham tegmanglar, qozondagi go'shtga ham tegmanglar, o'zimki kunimgacha. Va ettiler ki, ey ahli handak bizni Abdullah mehman qildi dedilar. Aytadilar ki, 1000 kishini yetaklab keldilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Men Allohga shoshilib keldim, ayolimga aytdimki, uyalib qoladigan bo'ldikda, bu ozgina go'sht, ozgina xamir kimga yetardi? Shunda ayolim aytdiki, Rasululloh sallam ovqatimizni miqdoridan xabarlari bormi? Ha, xabarlari bor. Alloh Rasuli bizni sharmanda qilmaydi, xotirjam bo'ling. Rasululloh sallam yetib keldilar. Har 10 kishi 10 kishi kiradi deylar. Tandirdan nonni Rasululloh sallam o'zlari uzarlar. Go'shtni olib turib ichiga go'shtni aso berarlar, 1000 kishiga tarqatdilar. Hammani qorni to'ydi. Go'sht ana shunday qozonda turibdi, ana shunday xamir joyida turibdi. Bu o'sha o'sha kuni kechgacha biz mana bu taomni yedik dedilar. yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun kechqurun chiqdilar, bu ham mashhur qissa. Madina ko'chalarida yurdilar. Ko'rsalar Abu Bakr ve Umar ham kechasi yurishgan ekan. Ma yukhrijukuma min baytikuma? Bu keçesi de yarım keçede uydan sizlar nima chiqardi deganda ochlik deydi. Qorinni ochlikdan chidamay ko'chaga chiqib ketdik deydi. Rasululloh sallallohu alayhi ki Allohga qasam men ham shuning uchun chiqdim. Va bir ansorning yüge borishdi, mehman bo'lishdi. mehmon bo'lgandagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im." Mana shu ne'matlar haqida so'ralasizlar Allohning huzurida. Ikkovlari ham yig'lashdi. Ya'ni birodarlar, bular faqirlar edi. Haqiqatda faqir edi Velakin ular sodiqlar edi. Alloh taolo ularni sodiqlar dedi. Hop, Alloh taolo bu yerda muhojirlarni maqtadi, endi ansorlarni ham maqtadi Alloh taolo. Alloh taolo aytadiki, ansorlar shunday kishilarki, ularning uy-joyi bor edi. Ular muhojirlar kelmasdan oldin ularning uy-joyi va iymoni bor edi va ular o'zlariga hijrat qilib kelgan kishilarni yaxshi ko'radi. Muhojirlarni yaxshi ko'radi ular. Rossiyani singarin cho'rliklar ketdi deb o'ldirib yormaydi ular. Muhojirlarni yaxshi ko'radi. Va ularga berilayotgan oshiqcha haligi faylarga o'zlari muhtoj bo'lib turib ham qalblarda bir g'illig'ashlik topishmaydi. O'zlari muhtoj edi. Va kimda kim o'zini nafsini baxilligidan ozod bo'lsa, ana o'sha kishilar najot topuvchi deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, yangi kelgan muhojir birodarlar nimaga hijrat qilganimizni esdan chiqarmaylik. Biz Alloh va Rasulini diniga yordam beramiz degan niyatda chiqqanmiz. Chunki yer yuzida muhojirlar juda ko'p. Bejinsi deb qo'yadi, yer yuzida bugun qochoqlar vatandan chiqqan million million odamlar bor. Lekin hammasiga jihod nasib qilmagan. hammasiga dinga xizmat qilish nasib qilmagan. Va hammasiga musulmon ansor topilishni nasib qilmagan. Birodarimiz Amir Baytulloh bu kishini bir necha gapi bor, bittasi shuki, muhojirlar uchun men o'zimni qurbon qilaman. Mana shu bo'ynim ketadi, lekin muhojirlarni hech kim xafa qilmaydi. Ya'ni shunaqangi bir ixlos muhabbat bilan sizlarga salom aytib ketdi va oralaringizda yetimlar bor, yoshi keksa kishilar bor, duo qilsin, meni Alloh adashtirib qo'ymasin dedi. Mana bunda ansor topish ham hammaga nasib qilmaydi, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari shu ediki, o'zlarini qo'l ostidagilarni doimiy ravishda axloq, adab, haya, islom bilan tarbiyalardilar va ularni bakhil bu qolishidan o'zlari ham panoh so'rardilar. Allohumma inni a'udhu bika minal bukhl ve qo'l ostidagilarni ham saxovatli bo'lishlikka tarbiyaladilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyalari Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu aytadilarki, dadam Uhud kuni shahid bo'ldilar. Shahid bo'lgan vaqtlarida uyimizda hech narsa yo'q edi. 2-3 gün geçe qattiq qiynaldik. Ochlikdan onam aytdilarki, borgin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biror narsa so'rab kelgin, o'g'lim qattiq och qoldi dedi. Shunda men masjidga keldim dedilar. Bu kishi yosh bola edi. Masjidga kelsam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan iymonlashib o'tirgan ekanlar. Va bir so'zlarni eshitib qoldimki, kimda kim so'rashlikdan, tama qilishlikdan, boshqalardan tilanishlikdan o'zini behojat qilsa Alloh taolo unga o'zi kifoya qiladi degan mazmunda bir hadis aytib o'tirgan ekanlar. Shunda aytdimki, bu gapni menga aytyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qaytib ketdim. So'ramadim hech narsani. Yana 3 kun sabr qildik. Onam aytdi, o'g'lim ochlikdan o'lib qolamiz, borgin bir narsa so'rab kelgin Rasululloh sallallohu alayhi Yana 3 kundan keldim masjidga oyog'imni qo'yyapman, shu gapni eshitdim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yana qaytib ketdim. So'ramadim dedi. Lek shundan keyin deylar Alloh taolo shunaqangi biz rizqimizni sochib berdiki, hatto dadamni tirikligi vaqtida bunaqangi biz rizqlanmaganmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto mayda bolalarni shunaqangi oliy janob qilib tarbiyaladilar. Tilanchi bo'ladigan, ta'ma qiladigan qilmadilar. Ko'zi to'q qilib tarbiyaladilar. Qorni och lekin ko'zi to'q. Shuning uchun Biz aytganmiz, bu jamoat doimiy ravishda oliy janoblik qilgan oliy janob bo'lib qolish kerak. Shuning uchun biz harakat qilganmiz shu jamoatni iqtisodiy mushkulotini hal qilib qo'yishlikka harakat qilganmiz toyinki shu birodarlar dinga xizmat qilsin deb. Shuning uchun iyosha beriladi. Shuning uchun mushkulotlarni qo'ldan kelgancha hal qilinadi. Lekin Umar ibn Xattobning bitta gaplari bor ekan, men yaqinda shuni ishitib, o'zim ko'rdim. Xalifa bo'lgan vaqtlarda ko'p nasihatlarni qilgan ekanlar. Shu nasihatlardan bittasi shu bo'lgan ekanki, Baytul Molga o'zlarining munosabatlarini shunday belgilagan ekanlarki, xuddi yatimni moliga qarab turgan kishiga men o'xshayman degan ekanlar. Yatimni moliga, yatim kishining molini qo'riqlab turgan qo'riqchini misoli men misolim. Alloh taolo Qur'onda aytgandiki, ana shu yatimlarni moliga qanday munosabatda bo'lishligini Niso surasida Alloh taolo marhamat qilgandiki, Bismillahirrohmanirrohim ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ya'ni yetimlarga qarayotgan kishilar, yetimlarni boqiyotgan, ularni molini nazorat qilib turgan kishilar agar g'ani bo'ladigan bo'lsa, boy bo'ladigan bo'lsa, mana bu yetimni molidan o'zini uzoqlashtirsin. Yaqinlashmasin. Boy kishi mabodo yetimni molini yeb qo'ysa, u tonguzu kuşunu, qonni yegan bilan barobar bo'ladi. O'shaning Alloh taolo yetimlarning molini nohaq yeyishdan qaytargan. Agar faqir bo'lsa, ma'ruf bilan yesa bo'ladi. Ya'ni yetimni moliga qo'shilib ketdi moli ma'ruf bilan. Ma'rufiyat chegarasi bor. Har kim o'zini olcha chegara qilmaydi uni. Ma'ruf zarurati bor. Asl islom tarixida Baytul Mol va Iyosha maosh Abu Bakr zamonlarida tashkil qilindi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir xalifa bo'lganlarning ertasiga bozorga ketyapgan ekanlar. Umar radhiyallohu anhu uni bozor yo'lda ko'rib qoldilar. "Ya Abu Bakr, qay ketyapsiz musulmonlar, sizga hojati bo'la turib?" desa u kishi aytdiki, "Men uyimda bola chaqam och, shularning mushkulotini hal qilgan ketyapman" dedi. "Yo to'xtang, siz keling, biz sizga maosh tayinlaymiz." dedilar va Abu Ubayda ibn Jarroh Bu kişi birinci Baytulmol mol mas'uli bo'ldi. Bu kishi aytdi, "Ey Abu Bakr" dedi, "Biz sizga yoz yozda bitta kiyim beramiz. Bitta kiyim. Eskisa olib yengisini topshirasiz, yangisini olasiz. Qishda ham bitta kiyim beramiz va uyingizni hojatiga yetadigan narsani beramiz." Shu yerda bu narsa tashkil bo'ldi. Bunga sahobalar icma qildi. Shunga asoslab biz ham iyosha tayin qilganmiz. Lekin iyosha olayotgan kishilar agar zakot berishga qodir bo'lsa, Allohdan qo'rqsin, bu yomon hukm bu. Zakotga qodir bo'lishligini aytib o'tganmiz. 84 grammidi? Tillo. 84 gram tillosi yetadigan puli bor kishi bu kishi endi zakot beruvchi hisoblanadi. Boy kishi hisoblanadi. Bu kishini mana bu yoshalardan olib yishini ko'p qo'rqish kerak. Bu bitta. Shuning uchun biz jamoatga baytul molga bo'lgan munosabatda ham hammamiz o'g'la olaylik. Men ham va sizlar ham. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandilarki, shunday kimsalar borki, baytul moldan nohaq nohaq sarflaydi, ularga jahannam dedilar. Jahannam o'ti bo'ladi. Shuning uchun mana bu masalada ham bildirib qo'ymoqchimanki, baytul molga nisbatan her kim o'zini shar'iy tushunchasini batır. Baytul mol hammamiz haqqimiz, to'g'ri hammamiz haqqimiz. Lekin kimni haqqi bor bunda? Mana bu Umar ibn Xattob bu gaplariki, meni misolim xuddi nima yetimning molini saqlayotgan kishi. Shuning uchun mana masalada ham aniqlik kiritib qo'ydikki, toyinki gunohkor bo'lib qolmaydi birodarlar. Chunki ba'zilar tushunchasi bor. Bu hamma narsani jamoat ta'minlaydi. Jamoatga hijrat qilib kelgan birodarlar ko'pi ana shu Tojikistondan bu yoqqa hijrat qilgan kishilar borki, ko'pi hovlisini sotib, joyini sotib chiqqan. Bor narsasini sarflagan. Va ko'pi faqir bo'lib qolgan. Hatto ba'zisini janoza qilganda kafallik topa olmaganmiz. faqir bo'lib qolgan va u faqirlar uchun bu molni yeyishlik halol u. Halol. Lekin ba'zi bir kishilar juda ham boy. Juda ham boy. Ba'zida ba'zi birodarlar keladiki, men o'zimni pulimdan muncha narsa ishlatdim, meni pulimni to'langlar. Men hayron qolaman. Kimga ishlatding buni? Xotinim kasal unga ishlatdim. Bolam kasal unga ishlatdim. He birodar, moling bilan jihad qilish qayda qoldi endi u? Moling bilan jihad. Faqir bo'lsang olib qilib bersin. Faqir bo'lsang, muhtoj bo'lsang qilib bersin. Xo'p, sen oilangga bir kiyim olib bergan bo'lsang, uni jamoat to'lasin deb jamoat qarzdor qilishik, men bilmayman bu narsa qaydan olingan. Hazrat Umar halifalik vaqtlarida bir kun uyga keldilar, kelsalar uyga kelgan vaqtlarida halvo pishirib keldi ayollari. Aytdilar bu Baytulmol sizlarga halvoga uni ajratmagandi bu. Bu unni qaydan oldinglar deganda, shundonga ajratilgan undan bir chimdim, bir chimdim olib qolgandim, shundan halvo pishirib berdim. Ha dedilar Baytulmoldan bir chimdindan oshiq sizlar haq olyapgan ekansizlar deb turib bir chimdindan qaytardilar. Shuning uchun bizni islomiy tarbiyamiz, islomiy tushunchamiz sunnatga muvofiq bo'lish kerak, birodarlar. Xo'p, endi bu yerda savol kelib chiqadi, bo'lmasam nimaga tijoratga ozodlik berilmaydi? Hamma o'zini tijoratini qilib jihad qilsa bo'lmaydimi degan savol tug'iladi endi. Nimaga jamoat tijorat qilishlikka, biznes qilishlikka ijozat bermaydi. Bunga nima shar'iy hujjat bor? Umar ibn zamanları zamonlarida bu kishi ketken, ketgan. cihat jihad mücahitlerini ziraat, dehkançilikke dehqonchilikka koygenler haber xabar ki bug'doy ki kerak ekan. Bug'doy ki kerak ekan. va odam yubordilarki, agar bug'doysi pishgan bo'lsam ham kuydirib yuborasan dedilar. Va agar senga kelib janjallasa, mana bu xatimni ko'rsating. Shu ish qildilar, bug'doy pishib turgan yondirib tashadilar. O'ksha bu Umarning xati aytdilarki, agar sizlar jihodni qo'yib tijoratga rozi bo'lgan bo'lsangiz, ziroatga rozi bo'lgan bo'lsangiz, menga jizya to'laysiz. Çünkü sizlerin rızkıyla cu'ilat rızkı tahta dildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etki hadis. Mene rızkım, mene neyzem soyasın Şunun için ham, mana bu masalada ham İslam'ı tushunchamizni o'zgartira olaylik. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni tapalmaysiz, siz o'sha kunlar. bir kun kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar Melametke mahkum cihat qilsa kim kim bilen hak kim kimlar majnunlar Melametke mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar